الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دومین ورد از اوراد صبحگاه و شامگاه الكرسي الکرسی حدیث بن ابن کعب اینجا داریم این حادثه برای یک از دیگر از اصحاب رسول الله پیش اومده حالا اینجا حدیث عبی هست رضی الله عنه که آلبانی رحمه الله و غیر از آلبانی ابن حبان خیلی دیگر این روایت رو تصحیح میکنم، حتی که بعد تضعیفش کردن ولی خب اصل داره یعنی این روایت از غیر از ابی هم روایت شده که صحیحه قصهش این چیزی نقل میکنه ابی ابن کعب میگه که یک انباری داره مخزنی داشته از خرما میدیده که کم میشده شبی خودش نگهبانی میده بر اون انبارش کانلی جرن من تمر فکان ینقص فحرسه ذات لیله شبی اومد حراست میکنه نگهبانیش میده فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم يك حيوان رو میبینه بشكل يد جوانه که بالغ شده يعني هم شكل حيوان داره هم شكل انسان داره هم شكل انسان هم شكل حيوان بزرگ کوچیک کوچیکم نبودن جوان بود فسلم علیه فرد علیه السلام سلام بهش میکنه اونم جواب سلام میده جنی جواب سلامش میده فقال ما انت جنی ام انسی جنی یا انسی قال لا بل جنی جنه قال فناولني يدك دست بده فناوله يده فإذا يده يد كلب دستشو داد دید که دست سگه و شعره شعر کلب موهایش هم موی سگ بود قال هكذا خلق الجن اینطوری خلقت جن چون الله در قرآن میگه انه یراکم هو قبیله من حيث لا ترونهم ما هیچ وقت در وجه حقیقی جن نمیبینیم اینجا به شکل حیوان در مده شاید به شکل موشی یا ماری اون جن رو ببینیم خاطر همین رسول میگه مهلت بدید اگر ماری جای دیدید مهلت بدید تا از خونتون بره بیرون مستقیم نیاد اون ماره رو بکشید شاید اون جن باشه یعنی از اصحاب یاران رسول الله بعد از اینکه ماری رو کشت جنیان اومدن انتقام گرفتن و او را کشتن حالا این مسئله جاش اینجا نیست ولی خب جز باب توضیح این بحث مقام جن که چطور این جن چطور جمع ببندیم بین این حدیث که اینجا در شکل یک شخصی به این جنی را میبینه و بین اینکه الله در قرآن میگه شما نمیتونید جنیه را ببینید ما جنیه را در شکل حقیقیشون نمیتونیم ببینیم ولی میتونن اونها به شکل گربه یا حیوان دیگر بیرون بیان و ما اونها را ببینیم قال هكذا خلق الجن قال علمت الجن ان ما فيهم رجل اشد مني میگه جنیان هم میدونن خود جنی میگه میگه از من دیگه قوی تر نیست یعنی من یه جن عادی نیستم قال فما جاء چرا چی چیزی تو رو اینجا آورده چرا اومدی قال بلغنا انك تحب الصدقه به ما گفته شده که صدقه رو دوست داری داره میدوزه ولی میگه ما به ما خبر داده شده که تو صدقه رو دوست داری یعنی میخواد قلبش رو آرام کنی یعنی میخواد سر به قول خودمون اصطلاح عامیه سر شیره به ماله قال فجئنا نصیب من طعامكم ولی از اون غذایی که صدر اهل کرم صدقه میدی اومدیم از اون غذا یه چیزی بخوریم ما قال فما ينجينا منكم چه چیزی ما را در امان میداره از شما چیزی هست که کاری ما هست که انجام بدیم در امان باشیم از دست شما قال هذه الايه في سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم این آیه از سوره بقره قال من قال حين يمسي اجير منه حتى يصبح كتك شب هنگام شامگاه این ذکر را بخونه از ما در امانه و صبحگاه هم همینطور تا شب و من قال حين يصبح اجير منه حتى يمسي فلما اصبح أتى رسول الله صلى فذكر ذلك له اومد نظر از صبح شد و این حدیثاتو گفتن گفت یعنی این واقعه حادثه رو گفت به رسول الله قال صدق الخبیر اون ناپاک راست گفت یعنی اون جنی راست گفته تایید کرد اینجا تقریر رسول الله تایید رسول الله بر اینکه این آیت الکرسی این آیه عظیم که در روایت دیگر اومده که رسول الله میگه بزرگترین و عظیمترین آیه قرآن آیت الکرسی از فضیلتاش اینی که جن دیگه نمیتونه نزدیک انسان بشه و بیاد به انسان ضرر و آسیب برسونه این فضیلت آیت خب چی هست توی آیت کرسی که این چنین فضیلتی و این چنین مقام و منزلتی و پاداشی برای ماها داره پاداش دیگه خوندی جن نزدیکت نمیشه که بیاد آسیب برسونه چی هست تو این آیه و چرا رسول الله صلی الله علیه و از این آیه به عنوان بزرگترین و عظیمترین آیه قرآن یاد کرده الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله اسم الله هیچ نامی بهتر و زیباتر و قشنگتر و عظیمتر از این نام وجود نداره الله این نامی هست که نمیگم اتفاق و اجماع بلکه میگم قول اکثر علما اینه که این الله نامیه که با اون دعای رد میشه و بعضی ها گفتن حی و قیوم و بعضی گفتن یاد جلال رقم در خود حدیث داریم ولی شبه اجماع ما بگیم یا اتفاق بخوام بگیم یعنی بیشتر علما گفتن اسمی که ردخور نداره با اون انسان دعا بکنه چون رسول الله میفرمه اسمی از نامی از نامهای الله هست ولی خب نگفت چه نامی که اگر یاد بشه دعا رد نمیشه اومدن صحابه اجتهاد کردن علما اجتهاد کردن بیشتر علما گفتن الله هست. مرجع تمامی نام ها چون الله با نام خودش قرآن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله و الله از خودش به عنوان اینکه الله زیاد یاد میکنه یعنی شما اینقدر که الله این شاید رب نداشته باشی رب السماوات هست ولی شما بدید بشه الله خالق کل شيء الله فاطر السماوات والارض چرا الله الله چی میگه؟ الله رب را در میگیره ولی رب الله را الله را در نمیگیره رب یعنی آفریدگار یعنی خالق یعنی پروردگار رب تربیت میکنه رب میآفرینه مدبره این ربه ربه مثل صاحب خونه مثلا مرد خونه بهش میگن رب البیت زن خونه بهش میگن ربت البیت معنای عبودیت معنای اله را در بر نمیگیره الله بالاتر شعنش از رب به خاطر اینکه معنای عبودیت رو در بر میگیره کمال محبت و تعظیم را در بر میگیره الله معلوه الله از الاله الاله یعنی معلوه معبود معلوه بر وزن مفعول الله معبوده الله معبوده مثل امام تشکیبش اعتمام میشه حالا بحثش طولانی در بحث عقیده ولی خب من اینجا اینو میخوام بگم اله در لغت عرب اله برگرفته شده است تعلیه اون کسی که با محبت و تعظیم از ته قلب یاد بشه محبت نه که فقط بگیم از ترس اون شخص قهار یا اون شخص ظالم از بچش از ظلمش شاید ما بترسیم شد خیلی ها پرستیده شدن مثل فرعون بخاطر اینکه یقتل و یستحی هم زنا را زنده میکرد مرد را میکش مردم طاعت میکردن سر به سجدهش میگذاشتن ولی کی بود از محبت نبود ولی تعلیه از محبت قبل تعلیم یدعوننا رغبا و رهبا راغبا از رغبت و محبت با دل و میل خودش شما با دل میل خودتون اینجا نشستید طرف من رو دارید گوش میدید این میله این عبادت تعلیم علم در جلسات علم حلقات علم نشستن در حلقات ذکر و یاد, یاد الله نشستن عبادته این عبادت را شما دارید با محبت انجام میدید رغبته و رهبا ترس دارید میخوای یه چیزی یاد بگیرید که الله شما در جهنم نسوزونه شما یه چیزی میخوای بیاموزید که از جهنم فاصله بگیرید این تعلیه این معنای الهه در بر میگیره این معانی را و کسی نمیتونه کسی را تعظیم بکنه عبادت بکنه از ترس و گفتم و محبت تا اینکه او را نشناسه ما الله را شناختیم که ازش میترسیم و میپرستیم یعنی پرستش ما از معرفت و شناخت پیش اومد تو تا مسئله با هم دیگه نباید قاطی بکنیم ربوبیت و الوهیت رب داره به قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس خب شما این سوره رو اگر دقت بکنید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس اول گفت رب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس اله الناس فرق رب الناس غیره فرق قل اعوذ برب الناس ربوبیت خلق آفرینشه پناه میبرن به آفریدگار پروردگار و مالک انسان ها ملک الناس بعد قسمت دوم اومد چی؟ اله الناس اون کسی که معبود مردمه مردم او را میپرستن تعظیمش میکنن از باب محبت اله معلوه دو تا با هم دیگه فرق دارن بعضی میگن شما از جیب کوتون در از کجا اومده این اصطلاح وهابی هاست یا فلان سلفی ها آوردن نه صبر کنید هزار و صد سال قبل زمان امام طبری چیزی به اسم سلفیت نبود بله بعدا شهرت یافت دفاع از عقیده سلف و اینا شد کتابا نوشته مثل اصول اعتقاد اهل سنت لالکایی و ابن منده و نمیدونم لالکایی و آجوری و نوشتن ولی شهرت در اون زمان به اسم اهل سنت بود عقیده اهل سنت اون چیزی که ما تبری در تفسیرش 27 جلد شما به تفسیر جامعش بخونید من که احصا کردم بیش از 100 موزه 114 موزه اگه اشتباه نکنم کلمه الوهیت را تکرار میکنه یعنی این میخوام اینو بگم این کلمه اختراع سلفی ها نیست اختراع نمیدونم وهابی ها نیست این کلمه عتیقه قدیمه کلمه هست که علمایمون 1400 سال 1400 سال دارن ازش استفاده میکنن الوهیت غیر ربوبیت غیره ربوبیت اقرار و معرفته شناخت الله ابلیس هم الله را شناخت ولی آیا الوهیت داشت قال ربك للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليسي كده قال رب انذرني الى يوم یبعثون الله را قبول داشت گفت قال ربي. ولی اینجا در مقام اطاعت از الله که الله بهش گفت سجده کن به آدم گفت سجده نمیکنم نافر... نافرمانی کرد عصیانش سبب ترد شدن از درگاه الهی شد عصیانش یک معصیتش عدم یعنی نقص در الوهیتش نه که گفت به الله به تو سجده نمیکنم نه گفت به آدم سجده نمیکنم چرا این خلقتنی من نار و خلقته من این گل من آتشم من که بهترم چرا بین که نکنید حرف خدا را قبول نکرد حرف خدا گفتم معروف بود در نزد فرشتگان به عبادت و طاعتش ولی که رانده شد از رحمت الهی در از درگاه الهی به خاطر سرپیچی از دستور اله دستور الله جل شانه پس اینجا ابلیس مشکل در کجا پیدا کرد در ربوبیت و الوهیت در الوهیت ربوبیت خدا را که میشناخت مشکلی در خدا نداشت اینجا هست که من میگم اله الناس و رب الناس غیره شاید تو خدا را بشناسی ولی نقصت ناقص باشه که سبب بشه اون عبودیتت ناقص بشه یا شاید همون نقص در شناخت سبب شرک بشه مشرکین قل لمن ما في السماوات ای محمد بگو به اونها صلی الله علیه و سلم بگو مشرکین آسمان ها و زمین از آن کیست و یقولون نه لله الله پس الله رب به عنوان آفریدگار به عنوان خالق قبول داشتن مشکلشون کجا بود مشکلشون در جانب الوهیت و عبادت و ازلال مشکل داشتن در توشید شرک به خدا می آوردن شناختشون مشکل مشکل درش بود شناختشون نسبت به الله ناقص بود خب الله لا اله الا هو الحي القيوم اساس توحید الا حتی ما در تسبیحات تو بحث ذکر ما داریم میخوریم و بزرگترین ذکر الان میاد در بحث فضیلت ها من ندیدم در بین اذکار فضیلت یاد بشه مثل فضیلت سبحان الله بحمده و سبحان الله والحمد لا اله الا الله اکبر والله عجیبه حالا شما خواهید دید یعنی اینقدر فضیلت در شعن سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر وقتی که الان میخونیم تعجب میکنیم یعنی من خیلی از حدیث این جزوه نیوردم بیش از ده حدیث در فضیلت این ذکره چرا چه معنایی در برداره این تسبیحات چه معنایی داره به هم دیگه رب داره لا اله الا الله الا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا هو الحي القيوم دو تا معنا رو در بر یک قسمت در بر میگیره لا اله الا الله یک قسمتش نفی لا اله معبودی نیست یک قسمت دیگر الا الله اثباته در تمامی اذکار این قاعده هست و این سبب شده که مثلا همین کلمه لا اله الا الله پرفضیلت ترین و عظیم ترین ذکر باشه شما بالاخره یاد دارید ما در فضیلت این لا اله الله خیلی احادیث داریم مثلا اون حدیث بطاقه شخصی میاد هیچ عملی خیلی نداره الا یک کلمه توحید الا کارت را میارن روز قیامت یک کارت روش نمیشه لا اله فلانی این شخصی که الان میخواد حساب و کتاب بشه کفه ترازی سیئاتش اعمال بدش ناشایستش ترجیح پیدا کرده این شخص فقط این کلمه توحید رو داره هیچی دیگه نداره جز این اینو میذارن کل این کفه لا اله ترجیح پیدا میکنه سنگینتر بشه از کل اون گناهانش اون گناهانش بربلا میشه فضیلتش لا اله ولی خب باب ما جاء فی العلم قبل القوه الهمه چنانچه بخاری میگه علم فعلم انه لا اله الا الله فعلم باید علم به لا اله الا داشته باشید مجرد گفتن به درد نمیخوره همونطور گفتن مجرد گفتن به درد نمیخوره اگر میخواهید کفه ترازو تو سنگین بشه حق این معرا کلمه رو باید ادا بکنید حق باید معناش رو بدونید شروطش رو بدونید نواقضش رو باید بدونید علم به این کلمه کل اذکار اگر ما الان با هم دقت درش بکنید اسماء صفات الله که درش اومده روی قاعده کلمه توحید لا اله الا میچرخه قسمتش نحیه فسبحانه فسبحان الله این سبحان الله زیاد تکرار میشه یک قسمتش تسبیحه حالا انشالله در بحث سبحان الله والحمد لله والله اکبر اونجا مفصل توضیح خواهیم داد یک قسمتش تصویر سبحان پاک و منزهه نفیه الله از هر صفتی صفتی که درش عیب نقص منزهه و به حمده و حمد و ستایش اثباته کل صفات کمال را الله تو داری و هیچ خلقی صفات کمال رو نداره حالا شما نگاه کنید این قضیه که الان من گفتم انعکاس بگید رو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الله یه اله حی القيوم هم یه طرف الله حی زنده هست همیشه زنده هست زنده بودن الله صفت چیه صفت ذاتیه یعنی جز چیزهایی که به ذات الله متعلقه قیومه یعنی شون امور مخلوقات را اداره میکنه شهود تمامی مخلوقات به الله بر الله تعیین میکنه که من اینجا چه شکلی باشم چه شکلی نباشم این غذا بهم این آب داشته باشم این غذا داشته باشم یا نداشته باشم این شؤون زندگی الله تعیین میکنه کل مخلوقات نه من حتی مورچه قیومه من حالا چی میخوام بگم این صفت فعلیه یعنی فعل الله این ذات الله حیه چرا علما گفتن این حی و قیوم اسم اعظم خداونده به خاطری که کل صفات الهی به این دوتا برمیگرده به صفات ذاتی و فعلی یعنی چطور حی الله حی لازمش شنیدنه لازمش دیدنه صفات ذاتی دیگه شما کسی را میتونید زنده بپندارید که نمیشنوه کسی را زنده بپندارید که نمیبینه این قاعده خیلی مهمه تو زندگی ابراهیم علیه السلام وقتی که اومد به مشرکین ایراد گرفت پدرش ایراد گرفت چی گفت به پدرش گفت که چرا کسی را میپرستی که چی نمیشنوه و نمیبینه صفات نقصه بوت نمیشنوه بوت نمیبینه چرا میپرستیش صفات نقصه صفات حیاتی نداره لازمه حیاتیه دیدن شنیدن لازمشه و صفات دیگر علمه حکمت قدرت و همه صفات رو در میگیره کلمه حی الله زنده و پایداره تمامی صفات رو در میگیره خب الان شما نگاه بکنید کسی که میاد متوسل میشه به رسول الله صلی میاد پناه میبره به درگاه پیغمبر خدا میاد میگه یا رسول الله اشفعنی یا رسول الله فلانم کن در صورتی که رسول الله مرده انک میتون و انهم میتون زد حیات چیه موته موت صفت نقص یا کمال صفت نقص الله اینو میخواد به کسی که کسی که صفت نقص داره مستحق پرستش نیست مستحق تعظیم نیست مستحق ازلال و عبودیت نیست جز یک نفر اونم که کامله کسی که نقص در او باشه نباید مطیعون بشی اطاعتمون از رسول الله اطاعت از خداست و ما آتاکم الرسول فخذوا الله بهمون گفت اگر نمیگفت که اطاعت نمیکردیم و من یطع الرسول فقد اطاع الله اطاعت رسول اطاعت از کیه؟ از الله یعنی اگر تو در مقام متابعت و پیروی نقص در متابعت رسول داشتی متابعتت از کی ناقصه؟ فرموندی از کی ناقصه؟ از الله یکتا گفتی این به زم این زمانه به درد نمیخوره نمیدونم این سنت الان حکمت توش نیست و ما الی آخر هر چیزی میخواد باشه عیبی بخوای تراشی عیب از کی تراشیدی از اللهی که او را فرستاده و این چنین آیاتی در شعنش گفته من اون چیزی که مطلبم در این بحث مهمه بحث لزوم عبادت و پرستش و کماله این دوتا با هم دیگر قف شده محکم شده از هم جدا نمیشه کسی که نقصی یک ذره هم توش بیاد لایق پرستش نیست نباید او را هر کسی بخواد باشه در وجود که نقصی در او باشه جایی باشه جایی نباشه ابراهیم علیه السلام برای که صفات نقص برای معبودات اون دوران زمان خودش ثابت بکنه خورشید را دید گفت این اله منه شب که شد خورشید نیست ما فله ماه رو دید همینطور حالا لا احب الافلی خدایی که الان نباشه به دردم نمیخوره خدایی که تعطیل بشه یعنی روزی نریم پیشش یک روزی بریم خدا نیست این ناقصه نقصه خدا باید در هر آن هر زمان هر مکان صدای من رو بشنوه و دعای من رو سجابت بکنه نه اینکه به من بگه تو باید بری کنار خانه من کعبه خدا اونجا دعا بکنی نه دعا فرقی نداره اینجا یا کنار خانه خدا دعا را الله از هر کسی در هر زمانی و در هر مکانی میپذیره بین ما و الله حجابی برای دعا نیست الله واسطه قرار نداده بین ما و خودش که مثلا فرشته موکله که سلام من را به الله برسونه نه مستقیم تو رابطه با خدا داری بله رسول خدا فرشته موکله که سلام تو به رسول الله برسونه ولی بین ما و الله واسطه ای نیست الله مستقیم بندگانش را میگیره الله مستقیم بندگانش را میشنوه چقدر عظیمه چقدر بزرگ الله در یک آن اینجا ما نشستیم الله حال ما وضع ما از حال دل ما از قلب ما از زندگی ما آگاهه این صفات کمال الله این حی بودن الله این قیوم بودن الله کل امورت داره اداره میکنه الله شعن زندگی شعن قلبت داره مدیریت میکنه الله ولی تو ازش غافلی ولی این معنا را تو در دل خودت لمسش نکردی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم در مقابل این همه کار این همه تدبیر این همه فعل خسته نمیشه لا تأخذه سنه ولا نوم نمیخوابه صفات نقص یک ذره الله خسته نمیشه شب و روز ازش بخواهی به الله نزدیکتر میشی هیچ وقت الله خسته نشه به مثل خلق خدا نیست لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض هر چیزی که تو آسمان ها و زمینه مال الله یعنی او هست که مستحق حمد و ستایش نه غیر خدا حالا میاد در بحث الحمد الله مستحق حمده بالاتر از سنا هست بخاطر همین در فاتحه چیه اگر بنده گفت الحمدلله رب العالمین چیه؟ حمدنی ربی یعنی چی؟ یعنی الان وقتی که این چنین یاد میشه وقتی که میاد بگه الرحمن الرحیم قال اثنه علی عبدی چه فرق بین درود و ستایش و بین حمد حمد بالاتر از مجرد دروده ستایشه ذکر خوبی های خداست سنا یعنی درود فرستادن یعنی ستایش کردن ولی مقام حمد یک مقامی بالاتر از ستایشه له ما فی السماوات و ما فی الارض حمد در صورتی پیش میاد که تو کل امورت رو به خدا بسپاری و همه چیزهایی که در زندگیت رخ میده رو از خدا ببینی و خدا را ناظر همون امن درجه احسان ان تعبد الله كانك تراه این درجه هست این را باید در خودت ایجاد بکنی تو باید بری جلو تا به این کمال برسی این تجلی اسما و صفات که اگر معناش رو فهمیدی الله 99 تا اسم داره من احصاها دخل الجنه الله 99 اسم داره نام داره کسی احصا بکنه یعنی درک معناش بکنه بهش عمل بکنه وارد بهشت میشه بهشتی میشه درک اسماء معانی الله مثل الان که داریم یاد میکنیم از صفت حی و قیوم بودن نها کنید من گفتم یک جاها صفات کمال حمد مستحق حمد بخاطر صفات کمالش و یک قسمتش هم سلبه نفیه سنة نوم نقص ظلم اینها از خدا و صفات عیب و سلبی که بهش میگن صفات منفی از الله ما باید نفیش بکنیم الله هیچ وقت ظلم نمیکنه به خاطر همین کمال عدل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 شفاعات بهذا تشيرات بشه از اجازه الهی از درگاه الهی باید اجازه بیاد رسول الله صلی الله علیه و شفاعت نمیکنه تا الله بهش اجازه بده رسول الله صلی الله علیه تو بری یا رسول الله شفاعت هم کن تو چرا شرک شدی چرا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الله باید اجازه بده که اون شفاعت بکنه پس باید شفاعت را از کی طلبی از الله الله مرا جز مشمولین شفاعت رسول الله قرار بده مشکلی نیست از الله خواستی ولی از بنده خداوند چون تو نمیدونی اجازه داده بشه یا نه تو حق نداری از شفاعت بطلبی مشرکین میرفتن شفاعت از بتاشون از مردگانشون میطلبیدن میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا شفیع ما هستن اینا میان جگری میکنن بین ما و خدا الله چی گفت هیچ شفیعی بین من و شما نیست این شفاعت ها رو بزنید کنار شفاعتگری بین من و شما نیست شفاعتگر کسی هست که من اجازه بدم در اینجا میگه اجازه بدم اجازه شفاعت رو دارن من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دوباره يعلم وما یعنی چی يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم صفات اثبات صفات علمه چه علمی اون چیزی يعلم ما بين ايديهم اون چیزی که داریم انجام میدیم میخواد رخ بده و ما خلف هم اون چیزی که گذشته هیچ چیزی از خدا پنهان نیست آن چیزی که شده و آن چیزی که می شود و خواهد شد نقصی تو علم خداوند نیست همین مشکل درک ناقص خیلی ها سبب شده بعضی ها چی بشن؟ دچار انحراف بشن در قضا و قدر گفتن اگر خدا میدونه پس ما چرا؟ اگر خدا میدونه که چی بیاد آیا رخ میده پس ما چرا بیایم عمل بکنیم پس ما چرا نوشته دیگه خدا ما جهنمی و بهشتی پس نیازی به عمل نیست حالا اینجا جاش جای ردش نیست ولی که اهل سنت وسطا در باب قضا و قدر از لحاظ فهم دنباله آیات اگر بخونیم این قضیه حل میشه یعلم ما بین ایدی و ما خلفهم بعدش ولا یحیطون بشه من علمی، چرا گفت بعد از صفت علم گفت ولا یحیطون بشه من علمی؟ در باب درک صفات الهی درک ما چون ناقصه میگه شما نمیتونید به علم الله احاطه بکنید چطور میخوای درباره علم خداوند ما قضاوت بکنیم در صورتی که علم ما نسبت به خدا خیلی ناقصه هفت برابر این کل آبرویزه زمین بشه مرکب بشه تمام میشه چطور ما بتونیم الله را با اون مقامش منزلتش و علمش علمی که داره ما درک بکنیم